Inocência versus crime. Inocência versus amor. Inocência versus viver. Inocência versus inocência. Inocência que me zelou e me deixou na rua. Me deixou às margens só naquela noite escura. Ficou pela chuva, pelo caminho das fugas. Me abandonou. tranquilamente. Mas eu não sou inocente. Podia viver a vida sem uma mulher diferente. Mas eu não sou inocente. Podia virar o dia sem mandar nenhum pra mente. Mas eu não sou inocente. Podia fazer silêncio sempre educadamente, mas eu não sou inocente. Desculpa, mas já nasci com a culpa. Às vezes prometo mudar e vou parar com os camarote VIP open bar. Diminuir alguns DB quando for no rolê, mas sempre vai ter um filho da pra vir julgar se fuder. Opinião alheia, mas vou querer a sombra em vez que nem abelha. Lembrei dos opaleira, parou nas entrequadras. Assim começa a brincadeira. É só menino sem juízo. Consequentemente, fugir dos prejuízos e prosperar daqui pra frente. Não quero muito dinheiro, eu quero é os pretos e muita gente. Respeito que esse é o gueto que ostenta diferente. E novamente, um dia tá em casa dormindo tranquilamente. Mas eu não sou inocente. Podia viver a vida sem uma mulher diferente, mas eu não sou inocente. Podia virar o dia sem mandar nenhum pra mente, mas eu não sou inocente. Podia fazer silêncio sempre educadamente, mas eu não sou inocente. Desculpa.